Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 21-ն է, տարվա 52-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1848 թվականի այսօրը Կարլ Մարքսը եւ Ֆրիդրիխ Էնգելսը Լոնդոնում հրատարակում են կոմունիստական կուսակցության մանիֆեստը։ Մանիֆեստը կոմունիզմի առաջին պարսավագիրն է։ Աշխատությունը մարքսիզմի հիմունքների ամբողջական շարադրանքն է։ 1882-ին Ժնևում տպագրվել է ռուսերեն երկրորդ հրատարակությունը ռուս մարքսիստ տեսաբան Գեորգի Պլեխանովի թարգմանությամբ Մարքսի եւ Էնգելսի հատուկ առաջաբանով։ 1848-ից 71 թվականներին լույս է տեսել կոմունիստական կուսակցության մանիֆեստի մոտ 770 հրատարակչություն 50 լեզվով։ Խորհրդային միությունում 1973 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով թողարկվել էր 447 հրատարակություն, 24341 օրինակով 74 լեզվով։ 1944-ի այսօրը ֆրանսահայ բանաստեղծ ֆրանսիական դիմադրության շարժման մարտիկ Միսակ Մանուշյանը իր խմբի 21 անդամների հետ միասին մահապատժի ենթարկվեց Փարիզում։ Հետագայում նրան շնորհվեց Ֆրանսիայի ազգային հերոսի կոչումը։ 1971 թվականի հենց այսօրը ստորագրվեց Վիենտիանյան պայմանագիրը համաձայն, որի ավարտվում էր Լաոսի քաղաքական պատերազմը։ Այսօրը ծնվել են 1836 թվականին ֆրանսիացի նշանավոր երգահան Լեո Դելիբը։ Նրա առավել հայտնի ստեղծագործություններն են Լակմե օպերան, Սիլվիա եւ Կոպելիա բալետները։ 1893 թվականի այսօրն է ծնվել իսպանացի գիտարահար, ժամանակակից ակադեմիական գիտարային երաժշտության հիմնադիր Անդրես Սեգովյան։ Սեգովյան մանկուց երազում էր գիթառը ակադեմիական երաժշտության մեջ դարձնել նույնքան ճանաչված նվագարան, որքան դաշնամուրը եւ ջութակն էին։ Կիթառ նվագել սովորել է մանուկ հասակում ազգականներից, ոգեշնչվելով ֆլամենկո նվագող կիթառահարների վիրտուոզ կատարումներով։ Սեգովիայի նվագը առանձնացել է բացառիկ վարպետությամբ, մեկնաբանման խորությամբ։ Նա ընդարձակել է կիթառի տեխնիկական եւ արտահայտչական հնարավորությունները, երկացանք է մտցրել դասական եւ ժամանակակից երաժշտության նմուշներ, կիթառի կատարողական արվեստը բարձրացնելով գեղարվեստական բարձր մակարդակին։ Անդրես Սեգովյան համերգային եւ մանկավարժական գործունեությունը շարունակել է մինչեւ խորձերություն։ Նրա ստեղծագործական երկար ուղին տևել է 70 տարուց ավել։ 1958 թվականին Սեգովյան արժանացել է Գրեմիի մրցանակի Ակադեմիական մենանվագի լավագույն ձայնագրության համար։ 1985-ին Սեգովիային շնորհվել է Էրստ Սիմենսի մրցանակ։ Նրա անունը մտել է գրամաֆոն ամսագրի Փարքի սրահը։ 1937 թվականի այսօրն է ծնվել վավերագրական կինոյի վարպետ Միքայել Վարդանովը։ 1909 թվականին հայ նկարիչ եւ մանկավար Բաբկեն Քոլոզյանը։ 1958 թվականի այսօրն է ծնվել Հայաստանի մարզական գործիչ Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի կենտրոնական տան տնորեն Հրաչիկ Թավադյանը։ 1977-ին ամերիկացի գրող Ջոն Թ. Սաֆրանֆուերը, 1987 թվականին դերասանուհի Էշլի Գրինը։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է որն ընդունվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 30-րդ նստաշրջանի որոշումով 1999 թվականի նոյեմբեր ամսին եւ նշվում է որպես Մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության աջակցման օր։ Մայրենի լեզվի միջազգային օրը 2005 թվականից նշվում է նաեւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատականի աշխարի 6000 լեզուներ կորստի մատնվելու եզրին են։ Այսօր փետրվարի 21-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 313 օր։